Thank you. c'est ce moment.

obid yunusov yodgor sa'diyev mukambar rahimova to'ti yusupova salohiddin ziyamuhammedov rustam karimov g'aybulla hojiyev madina muxtorova rixsivoy avazov mahmud ismoilov muallif nomidan o'qiladigan matnlar temur malik yunusov ijrosida otabekning kutilmagan ravishda marg'ilondan tez qaytib kelishini o'zbek oyim o'zining juhud domladan qildirgan jodusining hind sehrini yengganligi deb suyungan edi biroq otabekning ko'psincha mehmonxonada yotib qolishi uni bu to'g'rida shubhaga tushirib qo'ygan va bunda qanday hikmat borlig'ini bevosita bilib olish uchun birorta romchi domlaga borish fikriga tushgan edi Yusuf Bey hojining bo'lsa bunday mayda ishlarni tekshirib yurish uchun fursati ham yo'q uning Muhammad qushbegi yonidan bo'shagan vaqti tonsot va beklarnikida kengash va ziyofatlar bilan tugalar edi uning diqqatini jalb etgan narsa bo'lsa u ham otabekning tadbirsiz siyosat va ahmoq boshliqlar mavzuidan olib qila turgan shikoyat va hasratini keyingi kunlarda jimjit bo'lib ketganligi edi bu kunlarda otabekka eng yaqin turgan kishi hasanali ota edi chunki otabek bu keyingi kunlarini mehmonxonada o'tkazganlikdan hasanaliga ham uning yoniga kirishga va bir muncha so'zlashib o'ltirishga to'g'ri kela boshlagan edi shuning uchun otabekning qayg'ulik hollari uyqusiz mutolada o'tgan tunlari va umuman undagi o'zgarishlar bu to'g'rida hasanalini o'ylatsa-da, sababini so'rashga botirlig'i yetmas va so'rashni ham foydasiz deb bilar edi. Chunki ul Otabekdagi bu hollarning sirrini bilgandek, muhabbati orasiga cho'p bo'lib tushgan keyingi uylanishi alamidan deb qaror qo'ygan edi. otabekning orzuli kelin oldiga kirmasligi vachiqdan o'zbek oyim achchiqlandi nihoyat achchig'iga chiday olmagan bir kuni mehmonxonada otabek yotar o'rnini yozib turgan chog'da kirib keldi va yozilgan o'rnini buzib yig'ib tashladi mehmonxonada yotaverib nima qilasan ichkariga kirib yot so'zimni eshityapsanmi kar kar emasman lekin sizning bu taklifingiz oldida ham kar ham ko'rman bu to'g'rida siz endi ortiqcha bosh og'ritmang insofsiz voy adolatsiz men boshda sizga nima degan edim nima degan eding keliningiz mendan yaxshilik ko'rmas demaganmidim siz bilan otam bunga ko'nmaganmidingiz siz buni inkor qilasizmi voy ota onamdan va'da olganman deb shunday xotinga javr qilib yuraverasanmi keliningizga jabrni xohlamasangiz va o'zingiz aytgan insofga qaytsangiz eng oson bir yo'l bor siz so'rashni tilamasangizda men aytay xo'sh keliningizga jabrni xohlamasangiz mendan taloq qildiringiz va bir bechoraga bu yo'sin azob berib yurmangiz nima nima deding onajon siz bilgan insofni men ham bilaman bir bechorani faqat sizning kayfingiz uchun azob emas chekkan xo'rligini o'ylab har kuni bir qat etdan tushaman agar o'z kayfingizdan kechsangiz yaxshi bilingiz kim bir emas ikki jonni azobdan qutqargan bo'lasiz onajon o'zbek oyim o'g'lining bunchalik qat'iy ketishini kutmagan edi va bu yo'sin qattiq muomalani da otabekdan birinchi martaba ko'rardi so'z qaytarishga o'rin topolmadimi va yo janjalning ulg'ayishdan qo'rqdimi haytovur uzoqqina istehzolanib qarab turg'ach esingni yebsan bolam dedi da mehmonxonadan chiqdi otabek yolg'iz mehmonxonada yotib kun kechirish bilangina qolmadi kechalari alla qayoqlarga ketib yo'qola turgan odatlar ham chiqardi va bir ikki qayta ortiqcha mast bo'lgan holda qaytib hasanalini tamom hayratda qoldirdi ul otabekka nasihat qilishni ham bilmas va bu sirni birovga aytish uchun ham hayron edi bir kun kechasi uli yangi odati bo'yicha allaqayoqqa ketgan edi hasanalining ko'ngli bugun ham bir ishga guvohlik bergandek bo'lib ichkarida yotgusi kelmadi o'rinni mehmonxonaga yozib darvozani zanjirlab keldi agar bugun ham ul o'sha holda qaytsa bir narsa demakchi ya'ni qo'lidan kelgan nasihatni qilmoqchi edi uxlamay kutib o'ltirdi ammo ul tungi soat 11 bo'lsa ham kelmas 12 da ham daraksiz edi nihoyat kuta kuta uyqusi tang qilg'ach o'rniga cho'zilib kipragini kipragiga ulab yotdi va uxlab ketganini o'zi ham sezmay qoldi oradan noma'lum bir muddat o'tib darvozaning sunaqaysiz taqillashidan cho'chib uyg'ondi va yo'lakka yugurdi qorong'uda zanjirni timishkilar ekan kim deb so'radi va javobiga man degan sarxush tovushni eshitdi bu tovush uning yuragini uyushtirib yuborgan va bugun ham shunaqa degan so'zni ko'nglidan o'tqizgan edi zanjirni tushirib darvozaning bir tabaqasini ochishi hamono shu tabaqaga suyalib turgan otabek hasanalining oyog'i ostiga yiqilib tushdi hasanali bugungi kayfning o'tacha ketganligini payqagan va yo'lakni tutib ketgan ichkulik isidan o'qchi yozgan edi otabekni suyab mehmonxonaga keltirar ekan ikki ko'zi ichkari hovlining eshigida chunki yusufbek hojining tunlari tashqariga chiqa turgan odatining shu vaqtga to'g'ri kelib qolishidan yuragi taka puka edi otabekni yeshintirar ekan rizosiz bir ohangda dedi o'g'lim sizga shu shayton ishning nima zarurati bor <laughs> menga zarurati bo'lmasa kimga bor nima bo'lganda ham men bu ishingizdan rozi emasman otabek o'rniga yotib olg'ach kuchli qilib bir uflab oldi hasanali undan javob kutar ekan birozdan so'ng javob o'rniga xurrak tovushini eshitdi otabekning kutilmaganda bu yangliq yaramas ko'chalarga kirib ketishiga hech bir turlik ma'no berolmay bosh qotsa ham ammo uning ko'z o'ngidan ignaga zo'rlab tiqilgan ip nariga ketmas edi undan so'ng ikki oylardan beri marg'ilonni tilga olmaslikda uni biroz shubhaga tushirib oralaridan biror sovuqliq o'tdimi ekan deb ham ko'nglidan kechirdi otabek bilan birga choy ichish maqsadida ertalab oybodoqning damlag'an choyiga bormay otabekning uyg'onishini kutib yurdi otabek tushga yaqin uyg'ong'ach hasanali choy hozirladi dasturxon yozib o'zini kutib o'ltirgan hasanali yoniga qisinib qimtinib otabek keldi tundagi holi esiga tushib bo'lsa kerak boshini yerdan ko'tarib hasanaliga qaramas va bir og'iz bo'lsin so'z aytmas edi otabekning bu holi hasanalining nechka yuragiga qattiq ta'sir etgan va o'ylab qo'ygan nasihatlarni unutib bekzodani bu og'ir holdan qutqazish fikrigagina tushgan edi <laughs> yoshlik beboshlik degan ekan mashoyihlar uy ichidan bitta yarimta sezib qolmag'ay deb juda xavotirda bo'ldim haydovur hech kim payqamabdi otabek tashakkur etgan sumol hasanaliga kulib qaradi va o'zining bu ketishidan rizosizlik bildirgan kapi entikib tin oldi hasanali so'zni urintirib otabekni o'z holiga qo'ymas edi unar unamasdan bas qilib nihoyat bu unar ummasining oxiriga shu savolni ham ulab yubordi bu gal marg'ilonga kechikdingizmi ha bu kun jo'namoqchi bo'lib turibman biz yuqorida ham turtib o'tgan edik kim otabek na yusufbek hojiga na o'zbek oyimg'a va na hasanalg'a marg'ilondan tez qaytib kelish sababini aytmagan marg'ilon bilan uzil kesil aloqasi uzilganligini churq etib so'zlamagan so'ralmagan so'zga javob berilmas qabilidan jimjit alamini ichkulikdan olibgina yurgan edi ikki oydan beri birinchi martaba marg'ilon to'g'risidan so'ralgan savol ham faqat shu hasanalining keyingi so'zi bo'lib sirni ochish unqovida kelgandek edi lekin javob tamom haqiqatga mug'oyir va kishini hayratga solarliq bo'ldi hasanalning shubhasi bo'shga chiqdi choydan so'ng ul o'zining so'zini amalda ko'rsatib otasidan ham ruxsat olib qo'ydi va peshindan keyin yo'lga chiqish uchun hozirlik ham ko'ra boshladi uning sirrini bilguvchi va endi marg'ilonda nima qilasiz deb so'rag'uvchi orada bo'lmaganidek ul bu so'roqni o'z öz o'ziga ham berib qaramagan edi go'yo burung'idek marg'ilon yo'lig'a oshqib hozirlanar edi yigirma kun o'tar o'tmas marg'ilondan qaytib keldi bu borishdan biror ish chiqara oldimi yo'qmi bu to'g'rini biz kelasi fasllarning birida o'rganarmiz kelib toshkanda bir hafta chamasi turdi so'ngra yonig'a hasanalini olib oq masjid shahriga jo'nadi ul ikki yildan beri to'xtab qolgan savdogarchilik ishini qaytadan boshlamoqchi edi taloq xati tekkaniga 6 oylarcha fursat o'tib ketgan edi kumushning go'zallik ta'rifini g'oyibona eshitib og'zining suv kelguchi xotinlik va xotinsiz orzumandlar yotib qolguncha otib qol so'ziga amal qilib qutidorniga sovchilarni turna qator yubora boshlagan edilar albatta bunda shubha yo'qdir kim kumushning erdan chiqqan xabarini kumushning o'zidan ham ilgari tushungan va otabekdan ham ilgari sezgan homidning sovchisi boshqa sovchilarning muqaddamasi yoz boshida kela turgan qaldirg'ochlarning yo'lboshchisi edi homidning sovchisi bir martaba kelish bilangina qanoatlanmadi uch to'rt qaytalab kelib qutidorga homidning kuyov o'g'il bo'lish niyatida ekanligini arzu niyoz qila boshladi natijada homidboyning sovchisiga berilgan javob shu bo'ldi biz homidboyni o'zimizga kuyov o'g'il qilishdan hech bir monelik ko'rmaymiz ammo qizimiz mundan so'ng er qilmasga qattiq isror etadir shunga ko'ra homidboy bizni kechirsin boshqa sovchilarga ham javob shu edi qutidor bilan oftob oyimning bu javoblari o'zlaricha emas balki kumushning ko'ngliga qarab berilar edi biroq kumush bibining men endi er qilib bo'ldim bundan so'ng erga ehtiyojim yo'q degan qat'iy javobiga ular uzoq quloq solib turolmadilar chunki uning bu isrorini chidamasning so'zi deb onglar va tuzukroq joy chiqqanda erga berishga ham hisoblari yo'q emas edi shundan ko'ra kelgan sovchilarning o'zlariga yoqmaganiga gunohning barini kumushning bo'yniga ag'darib javob berar ammo ikkinchi yoqdan tuzukroq joyni ko'zlar edilar kutilmagan yerda shaharning eng oldingi ayon va sarvatdorlardan bo'lgan salim sharbatdor deganning komilbek ismli o'g'lidan sovchilar kelib qoldi ota onaning kutganlari shunday tegu taxtlik kuyov bo'lgani uchun birinchi martaba sovchilarni yaxshi so'zlar va quyuq suyuq oshlar bilan jo'natib ikkinchi kelishga o'ylashib javob bera turgan bo'ldilar er xotin uzoq o'ylashib turmay chunki o'ylasha turgan joy emas edi sovchining ikkinchi kelishida javob berishga qaror qo'ydilar kumushning qarshi tushmagi to'g'risida albatta ularning shubhalari yo'q edi shuning bilan birga ota onaning so'zini yerda qoldiradi deb ham o'ylamas edilar kunlarning oyog'i va qish kunlarning boshi edi daraxtlardagi sariq barglar to'kilib tugagan yer yuzi o'zining qishqi sariq kiyimini kiygan edi to'rt tomonining o'ralganligi soyasida yaproqlarni to'kilishdan saqlab qolgan bu gilos yog'ochlari ham bu kun tungi qora sovuqqa chidalmay yelning ozgina harakati bilan da barglarini shirt shirt uzib tashlamoqda edilar havo ochiq bo'lib quyosh tuzukkina ko'tarilgan ammo uning o'zi ham bu kun uncha ta'siri yo'q bu kungi qora sovuq quyosh kuchinida kesgan edi o'rta eshikdan kumush bibi ko'rindi burung'i to'lalig'i ketib ozg'inlangan va lekin bu ozg'inliq uning husniga kamchilik bermay bir aks yuqorilatqanlar kamon qoshlari ortiq mavj urib o'zini ko'rsatgan va biroz bota tushgan shahlo ko'zlari tag'in ham timqoraliq tag'in ham nurlilik kasb etgan edilar bugungi sovuqqa qarshi kiyib olgan sovsar po'stinining yoqalig'i kishining hasadini orttirib nafis bağbağlarını o'pib yotar edilar biroq unda bir kamchilik bordek ko'rinar edi shahlo ko'zlar burung'idek o'ynab turmas va so'ng chekdagi bir og'irlik bilan harakatlanar edi bir tomondan qaraganda bu og'irliqda unga bir oliylik ulug'vorlik bag'ishlagandek kelib ayvon mushug'a o'ltirdi da ko'zlarini og'irg'ina harakatlantirib ketma ket chip chip etib to'kilmakda bo'lgan hasonlarga qaradi va har bir yaproqni yuqoridan kuzatib yerga qo'ya bordi ul yerga tushgan har bir yaproqda o'zining tarjimai holini o'qir o'zini da mavqeidan ayrilib hechga chiqib turgan shu xazonlardan ayra bilmas edi ayra bilmadi da latif ko'kragini to'rt enlik ko'tarib tin oldi va ko'zlari jiq yoshga to'ldi yeng ichidan bir birisiga o'tqizilgan ikki qo'lini barobar ko'tarib ko'z yoshini artar ekan ichkari hovlidan oftob oyim chiqib kelar edi uni yer ostidan qizg'a ko'z qirini tashlab mehmonxona eshigini ochishga tutindi oftob oyimning orqasidan Oyisha bibi ham ko'rindi kelib kumush yonida to'xtab so'radi nima qilib tashqarida o'tiribsan o'zim mehmonxonaga kirsang sen bilan ikki og'iz maslahatimiz bor edi bolam nima maslahatingiz bor oldin kir bolam Kiraq. ular ichkaridagi sovchi xotinlarni yolg'iz qoldirib kumushning so'zini olish uchun tashqariga chiqqan edilar ammo kumush bo'lsa sovchilarning oldidan rizosizligini anglatgandek bir namoyish bilan ketgan edi ul mehmonxonaga kirgandan so'ng ham tersayib tokchalardan nedir axtargandek yurina boshladi tokchada sen qidirgan narsa yo'q kelib yonimizga o'ltir o'ltirganimdan sizga bir pullik foyda yo'q sovchingizga o'zingiz bilgan javobni beravering bolam axir ikki og'iz gap eshitchi oldin qizim saning bu qarshilig'ingdan muddaong nima siz bilan otamga muddaomni necha qaytalab aytdimku bundan so'ng bu ishni xohlamayman dunyodan toq o'tmoqchimisan toq o'tamanmi yo'qmi buni tangri biladir man sani hali ham o'sha uyatsiz eringdan ko'ngil uzolmaganingni bilaman saning bu xomtamalig'ing koni bolalig'ingdir san yaxshi bilki mundan so'ng otang ul uyatsizga o'z uyidan joy bermaganidek uyatsizning o'zi ham uzil kesil sani tashlagandir agar so'zimga ishonmasang mana buni o'qib qara biz buni san unga xat yozganingdan so'ng javob o'rnida olgan edik biroq o'sha vaqtda bu uyatsizning birinchi talohatisi ham sanga yetib ortganliqdan bunisini sandan yashirgan edik hamonda saning umiding kesilmagani uchun bu xatni ham ko'rsatmoqchi bo'ldim bolam aloqam kumush bibiga manim birinchi xatim bilan sizning menga qiladirg'on erkaliklaringizga bir chek qo'yilgan kabi edi lekin bunga tushunmabsizmi va yo tushunishga tilamabsizmi haytovur yana ham eski erkaliklaringizni tark etmabsiz xatingizni o'qir va o'zimni kulgidan to'xtata olmas edim orzuga ayb yo'q dedilar chekdan oshib qilgan hujumlaringiz eski qadrdonlig'ingiz otig'a kechiriladi endilikda sizga mendek vafosiz va hiylagar bo'lmagan yangi er topilg'ay deb addoi otabek yusufbek hoji o'ldi yigirma oltinchi javzo ming ikki yuz oltmish beshinchi yil tog'ishgan maktub uning yurak jarohatini qaytadan tirnab tashlagan edi ko'z yoshini duv duv to'kib xatni o'z taxiga soldi va o'zidan javob kutib turgan achasi bilan onasiga dedi men men bu uyatsiz yirtqich bilan yarashmoq uchun umid tutmayman shuning bilan birga er ham qilmayman nega negami negaki men o'zimning suygan va muhabbat qo'ygan erimdan buncha uyatsizlik bu yillik vafosizlik ko'rdim endi er degan shu bo'libdimi undan ko'ra dunyodan toq o'tgan yaxshiroq yolg'iz yurgan tinchroqdir qizim shuning uchun qizing qizga er otidan so'zlamangda yaproq kabi titray turgan yuragiga dahshat ham solmang bu so'zdan so'ng oftob oyimning onaliq ko'ngli erib ketgan ichkarida javob kutib o'ldirg'uvchi sovchilarga qanday bahona topib kirishni da o'ylab o'ltirmagan edi Kızım onu yiyeceksin. Yığılma. Yığılma canım. Yığılma. salim sharbatdorniki qutidorga nihoyatda ma'qul tushib qolgan edi shuning uchun xotini va qizidan so'rab o'ltirmay bir kun do'konidan erkak sovchilar bilan bitishib ham keldi va xotiniga men bugun fotiha qilib keldim nima bo'lganda ham endi qizingni ko'ndirmasang bo'lmaydir dedi ammo oftob oyimning er otini eshitganda titray boshlay turgan qizi bilan uchrashmoqqa aslo toqati yo'q erining bu so'zini eshitganda tamom o'zini yo'qotgan edi ul qizini ko'ndirish uchun qutidorga va'da berganda o'z holini ikki yoqdan o'qtanilgan hanjar orasida qolg'uvchiga o'xshatar qaysi tomonga qimirlasa ham muhlik yara olishini aniq bilar edi shu kundan so'ng bechora onaning og'ir kunlari boshlandi eriga bergan va'dasini aslo bajara bilmas bu haqda qizga og'iz ochib so'zlay olmasdi har kun bozordan qaytib kelib birinchi so'zi ko'ndirdingmi bo'lib qolgan eridan tuni bilan koyish eshitar va kunduzlari kumushga og'iz ochishga yuraksina olmay azoblanar edi bir necha kundan so'ng qutidor ham endi o'z xatosini anglagan chunki har kun deyarlik salim sharbatdornikidan kelib to'y kunni so'rag'uvchi kishiga turli turli bahonalar aytaverib zerikkan va uyatidan do'konga tushishni da tark qilish fikriga kelayozgan edi bir kun do'kondan nihoyatda achchiqlanib qaytdi va oftob oyimni umrida eshitmagan so'kishlar bilan so'kdi qizingni deb shaharda bosh ko'tarib yurolmay turgan bo'ldim ko'ndirsang ko'ndir bo'lmasa mendan umidingni uz men endi senlarni dastingdan shahardan qochib ketmasam bo'lmay turgan darajaga yetdim ertasi kuni bechora ona qiziga mash'um mavzudan so'z ochishga majbur bo'ldi qizining yoniga o'ltirib so'zlash o'rniga yum yum yig'lay boshladi kumush esa onasini bu holga solgan sirdan voqif shuning uchun yig'i sababini so'rab o'ltirmay ul ham ko'z yoshisi bilan yuzini yuvmakka tutindi ona bola uzoq yig'lashdilar ko'z yoshlari bitguncha bo'zlashdilar tirikligimdan <laughs> ko'ra o'lib ketgan bo'lsam edi bo'lardi yanglish so'zlaysiz onajon siz dunyoda turishga loyiq edingiz lekin sizning dunyodan to'yishingizga va qon qon yig'lashingizga sababchi men bo'ldim men siyohbaxt dunyoga kelmagan bo'lsam edi sizga bunchalik kulfatlar bunchalik andohlar ham yo'q edi qo'y undoq so'zlar shuning uchun siz tangridan so'rangki tezroq men mashumani mahv etib yo'q yo'q sizga uch to'rt kun tinchlik bersin onajon bunday bema'ni so'zlarni so'zlama bola sizni bu holda ko'rishga va o'z tilagim yo'lida sizni qurbon etishga ortiq toqatim bitta onajon tashlandiq bu qizingiz o'lama qo'l yurguvchi bu o'yinchi qizingiz kim u sizdek bir mehribon onani qon yig'latish bas bolam yig'lamangiz yig'lamangiz onajon sizning to'kib kelgan ko'z yoshlaringizning bir tomchisiga ham bu tashlandiq qizingiz arzimas alloh so'zlama bo'l. siz siz otamga mening rizoligimni tashvishlanmay bildiraveringiz u ham kishilar oldida bu baxtsiz qizining ta'nasiga qolmas siz menim yuzimga ezilib qaramangiz onajon o'ylamang yetmay rizolig'imni bildiraveringiz agar agar agar siz menga ortiq achinsangiz rizolig'imning bir sharti qilib to'yni kelasi kuzga bo'lishini aytib o'tingiz agarda otam baxtsiz qizining bu tilagini qabul etsa etsin bo'lmasa mana bu tilagim ham sizning bir tomchi ko'z yoshingizga arzimas onajon so'zlama kumush sizning shodligingiz yo'lida har bir og'irliklarga bu baxtiqaro qizingiz rozidir onajon Gümüş bola. Senden sama bola bola kurası bola bola. oftob oyim kumushning bu so'zlarga to'zib turolmay qizini bag'riga bosib quchoqladi ona bola tag'in shiddatli ravishda ko'z yoshiga ko'mildilar oyimning qat'iy isroriga binoan qutidor ham qizining shartini qabul etgan qudalar ham kelasi kuzgacha kutishga rozi bo'lgan edilar demak kelasi kuzga qutidor salim sharbatdor kabi bir kishiga qudalashib olganidek kumushbibi ham otabek o'rniga komilbekni almashtirar edi musulmonlar musulmonobod bo'lsa-da, biroq bu tantanalik ta'birni buzib qo'ya turgan ishlar ham yo'q emas edi. Xon musulmon, bek musulmon, xalq musulmon, buning ustiga yurish turish ham musulmoncha, hukmlar ham shariatcha edi. O'g'irlik qilgan uchun qo'l kesiladir va yo dorg'a osiladir. zoni bilan zoniyalar ham peshtoqdan tashlanadirlar ichkulik ichgan uchun qirq darra uriladir rais afandi mulozimlariga darra ko'tartirib namozlarni tekshirtirar farzi ayn bilmaganlarni urdirar edi ish shunchalik nozik bo'la turib ham o'g'rilar o'z tiriklari orqasidan qolmaydilar esh aka bilan tosh akaning uylari orqasidan teshilib mollari o'g'irlana beradi peshtoqdan qopqa bo'g'ilib tashlanmoq uchun fohishalar ham yetishib turadilar butun umrida peshonasi sajda ko'rmaganlar ham ko'p ammo farz ayning bosh tomonidan to'rt besh jumlani har kim qiynalmasdan sayriy olar edi ko'p kishilarning uylarida musallas bilan bo'zalar humlab qaynab yotsa ikkinchi tomonda rasmiy suratda ichkilik sotish bilan tiriklik qilg'uvchilar ham yo'q emas edilar toshkentning chuqur qishloq degan yerida qozoqlar tomonida ochilgan va hamisha rustamnamo kishilar bilan ayqirib yotgan bo'zaxonalar ham yo'q emas edi besh oylab oq masjid safarida yurib ketgach otabek to'g'ri shu chuqur qishloq bo'zaxonalaridan biriga kelib tushganday bo'ldi uni kunduz kunlari bo'zaxonada uchratib bo'lmasa da ammo bo'zaxonaga kelmagan kechasi juda oz edi bo'zagar otabekning kim bolasi ekanligini yaxshi bilgani uchun hamma ishni uni tilagiga qarab qilar ul keldi deguncha oddiy bo'zaxo'rlar yonig'a o'tqizmay o'zining maxsus hujrasiga olib kirar boshqalarga turgan loyiha bo'zadan bermay bo'zaning guli bilan mehmon qilar edi hozir ham ul shu bo'zaxonada edi endi uchinchi ko'vachani tugatib to'rtinchini chaqirgan edi bo'zagar kirdi возле Берайма Бег? bering mashog'ingizni ham kiriting vaqt yarim kechadan ham oqqan kunduz kunidan beri ichishib charchagan xo'randalar baqirishib chaqirishib tarqalishgan edilar bo'zaxona tinchigan edi qo'lma qo'l yurib charchagan mashshoq ham bo'shab otabekdan katta katta ehsonlar ko'rgani uchun vaqtning kechligiga ham e'tibor qilmay kirgan edi mashshoq otabekning sarxush qo'lidan bir piyola bo'zani ichgach dutorini chertib so'radi qanday kuyni chalay bek aka qanday kuy bilsangiz haydalish kuyini chalingiz ajralish kuyini chalingiz dunyoda bunday kuylar borlig'ini umrimda birinchi marotaba eshitaman bek aka dunyoda bunday kuy yo'q deb o'ylaysizmi siz eshitmagan bo'lsangiz mening eshitganim bor bilmasangiz bilgan kuyingizni chalingiz bu kuylar yangi chiqqanmi yangi chiqqan qayerda eshitdingiz bu kuylarni farg'onaning marg'ilonida eshitdim dutorni sozlash uchun reza kuylardangina olib turgan mashshoq otabek kutmagan joyda navodan boshlab yuborgan edi kuyning boshlanishi bilanoq uning vujudi zir yetib ketganday bo'lib keyingi piyolasini bo'shatdi va ixtiyorsiz ravishda dutorning munglik tovshig'i berildi dutor tovushi qandaydir o'zining bir hasratini so'zlagandek hikoya qilgandek bo'lib eshitilar edi yo'q bu hasratni ul o'z tilidan so'zlamas edi otabek tilidan so'zlar edi otabekning ko'z o'ngidan o'tgan kunlari birma bir o'tib boshladilar da nihoyat anu xotiralar anu hangomalar ham ko'rinish berib o'tdilar yo'q o'tmadilar uning ko'z o'ngida kelib to'xtadilar da shu ko'yi tura berdilar dutor bu ko'rinishni uning ko'z o'ngiga keltirib to'xtatgach bu fojiaga o'zi ham chidab turolmaganday yig'lay boshladi dutor quruqqina yig'lamas edi balki butun koinotni zir ettirib va xasta yuraklarni dir silkitib yig'lar edi otabek ortiq chidab turolmadi da ro'ymoli bilan ko'zini yashirib yig'lamoqqa kirishdi ul ko'z yoshlarini to'xtatmoqchi bo'lar edi biroq hozirgi ixtiyor o'zida emas edi hamma ixtiyor dutorning hazin navosida toqatsiz yig'isida edi dutorning nozik torlaridan tilsimlik yuraklaridan chiqqan navo kuyi o'z nolasiga tushunguvchi otabekdek yigitlarga juda muhtoj edi o'z dardiga tushungan bu yigitga borg'an sayin dardini ochib so'zlar yig'lab va ingrab so'zlar edi eshitguvchi esa dunyosini unutib yig'lar kuchini yig'ishtirib yig'lar va hasratu alamini ko'z yoshi bilan to'kib yig'lar uning butun tanadagi suvlarini ko'z orqali to'ktirdi da falakning teskari harakatidan shikoyat etib qo'ydi va dunyoda yolg'iz hasratgina bo'lmaganligini bildirgandek o'zining savt kuyini yer yuziga shodliq va suyunch yog'dirib arz eta boshladi navoning sehrlik savti otabekning ko'z yoshlarini quritdi da bir yengillik bag'ishladi navo bilan yo'lib ketgan uning umid gulzorida chechaklar otabekning o'sha voqeadan so'nggi marlon qatnashlari faqat natijasiz quruqqina bir qatnash edi bu qatnashning har birisida usta alimniki tushar ammo hanuz undan o'zining sirrini yashirib andijondan qaytib kelishini va yo borishini va yo'l ustida ko'rib ketish uchun kirganini aytib usta alimni minnatdor qilar edi ul marg'ilonda ko'p to'xtamas bir kun uzoqqa tortilsa ikki uch kun turib qaytar ba'zi vaqtlarda yo'l ustidan xo'jamaoz mazorini ham tunab ketar edi uning o'n kunlab yo'l mashaqqatini o'z ustiga olib marg'ilonda turgan ishi shu mashaqqatlar evaziga arzig'ulug' edimi yo'qmi buni siz quyidan anglaysiz marg'ilondan natijasiz tamoman bo'shga qaytib toshkan kelgach kumushni unutganday bo'lib 3-4 kun u bu bilan ovunib yurar so'ngra hafta 10 kundan so'ng yana marg'ilon to'g'risida o'ylay boshlar o'ylab tegi yeta olmagach o'zini qayoqqa urishini bilmay qolar shundan so'ng hamma alamini chuqur qishloqqa havola qilib 10-15 kun bosim ichgandan so'ng ichkilikdan ham lazzatlanmay qolar va shuning yonida uning ko'ngli bir narsaning bo'yni olgandek sezinar go'yo marg'ilon borsa bir gap bo'la turgandek bormay qolsa keyinchalikda o'zi o'kina turgandek shundan so'ng to'satdan marg'ilon yo'liga tushiboq qolar yo'lda borar ekan o'zini to'rt ko'z bilan kutib turgandek sezilgan marg'ilonga har nimadir bir soat ilgariroq yetish uchun oshqar edi lekin lekin marg'ilon darvozasidan kirishi ila uning holi o'zgarib boshlar yuragi qinidan chiqar darajada o'ynamoqqa olur ayniqsa poyafsal rastasiga yaqinlashgach uning bu iztirobi shiddatlanur poyafsal rastasining yaqini bilan bunchalik o'zgarishda qolgan otabek rastaning o'zidan qanday holga tushmog'ini tasavvurdan ojiz kelur va rasta ko'rindi deguncha otining boshini chapga burib yuborar va orqasidan kimningdir boringiz eshigim yonida to'xtamangiz uyatsiz tovushi eshitilgandek bo'lar edi o'z uz o'ziga haqiqatan ham men uyatsiz deb qo'yar va shuning ila hamma kutilgan va kuzatilgan gaplar besh kunlik yo'l mashaqqatlari havoga ketar hatto xayolda emas haqiqatda o'ylab qo'ygan qayin otasi bilan xotinini shariatga chaqirish fikri ham unutilar va yo'qolur hiylagarning yuzini qozixonada ko'raymi o'zi ham qursin yuzi ham der edi da otini to'g'ri usta alimnikiga qarab solar edi otabek usta alimni juda yuqori darajaga qo'yganidek uning majlisi bilan ham ancha yengillashar o'n yillardan beri usta alim yuragida saqlagan va qabriga ham birga ketishi kutilgan ishq tarixini qayta qayta eshitgusi kelaverar usta alim ham o'zining o'lgan saodati to'g'risidagi ipidan ignasigacha bo'lgan xotiralarini takror takror hikoya qilib hikoyasi oxirida peshonamga sig'madida o'ldi deb qo'yar bu so'z otabekning ham yuragiga sovuq suv sepgan ta'sirini berib ul ham ko'nglidan manim ham peshonamga sig'madida tiriklayin o'ldi degan so'zni o'tqizur edi shu holda ikki uch kun usta alimnikida turg'ach eng so'nggi martaba marg'ilon bilan xayrlashgan kabi shaharning har bir narsasiga alvido nazari bilan boqar va boshi oqqan tomonga ketgandek marg'ilonning o'ng'ay kelgan darvozasiga qarab yo'l olur edi qo'qonda bir ikki kun kirovchida uch to'rt kun qurama va telov shuningdek qishloqlarda ham bir necha kunlab qo'na qo'na nihoyat toshkentga kelib yetar yana yana otabekning marg'ilonga borib kelishi shu yo'sinda edi uning sirri o'zidan boshqa hech kimga ma'lum bo'lmaganliqdan orada uning holiga kulguvchi va undan hisob olg'uvchi birov ham yo'q faqat ul hamma hisobni o'z yuragidan olib o'z yuragiga berar edi shu yo'sin oromsizlik va besaramjonlik ichida uning oy kunlari o'tib turar edi qilgan hisobimiz to'g'ri chiqsa bu gal uning marg'ilonga qurib qatnab yurishining yettinchi qaytasi edi 1267 yilning kuzi bu voqeaga 18-19 oylar o'tib ketgan edi ertalabki choydan so'ng usta alim o'zining qaynisi bilan oshxonasi yoniga yangigina qurgan to'quv do'konlari yonida ipakka ohor berish ila ovora edi ammo ul bo'lsa do'konxonaning ustuniga suyalg'an ko'yi qandaydir bir o'y bilan mashg'uldek ko'rinar ustaning toshkan to'g'rilarda bergan savollariga shundoq ha yo'q albatta kabi qisqa javoblar bilan qarshi turar edi ul shu ko'yi yarim soatlar chamasi so'zsizlik so'ngida so'zsizgina ko'cha eshik tomonga chiqib keta boshladi usta alim ko'zini ishidan uzib so'radi ha yo'l bo'lsin shokirbek shaharni bir aylanib kelmoqchiman ha juda yaxshi juda yaxshi ammo peshindan kecha qolmang men oshni damlab sizni kutib o'ltiraman tuzukmi tuzuk hop otabek yo'lakdan o'tib eshik oldiga ko'chaga chiqdi chiqishi bilan narigi eshikdan sodiq ham ko'rinib qoldi otabek bilan to'qnash keldi sodiq iltifotsizgina unga qarab olg'ach shosha shosha o'ngdagi tor ko'chaga yurib ketdi otabek to'g'rig'a katta ko'chaga qarab yurdi havo bulut edi oq bulutlar bo'lg'anliqdan quyoshning nuri uncha kesilmagan quyosh to'r ro'ymol ichida o'ltirgan kelinlar kabi yer yuziga suzilib qarar edi bulutlarning ohistagina sayridan sezilar sezilmas xafif bir shamol yurib yengilgina bir izg'iriq kishiga unchalik rohatsizlik bermasa da lekin qayerdadir dog' qilinmoqda bo'lgan zig'ir moyining achchiq isini dimoqqa keltirib urishidan kishiga bir behuzurlik hosil bo'lar edi otabek yo'lning ayrilishiga borib to'xtagan edi yuzidan ikkilanish holati sezilar edi bu holat ikki yo'l ustida voqe bo'lganlikdan onglanmog'i yengil chunki bir tomonda poyafzal rastasining yo'li ikkinchi yoqda to'g'ri ko'cha edi uzoq to'xtab turmay sobit va kuchlik adimlar bilan poyabzal rastasiga yurdi garchi bu ko'cha uning yuziga qizarib oqarish va bo'zarib sarg'ayish tuslari berar edi yana har holda ul sobit qadam edi o'sha voqeadan so'ng onalar ta'biricha ilon chiqqan bu ko'chaga birinchi kirishi birinchi jasorati edi ko'chaning burilishida yana biroz uning adimlari sekinlashsa ham lekin oldinlashini qo'ymay boraverdi uzoqda qutidorning tilsimlik darvozasi ko'rinib turar edi darvoza yonidagi mash'um tol daraxti ham nomuborak bir ishga guvohlik bergan kabi bo'lar edi borliq kuchini asabiyat markaziga yig'ib tag'in bir qayta darvozaga qarab oldi bu qarashida butun o'tgan kunlarini yana bir qayta xotirlagandek bo'ldi va ixtisosot orasida uflab yubordi ko'ringan gilos yog'ochlarning ostida bir vaqtlarda kimdir birov uni kutib olar edi endichi endi kimni kutar ekan degan savol miyasini shipirib ketdi ul kumushni tamoman o'z muhabbatida boqiy deb bilar va otasining zulmiga mahkum deb tushunar edi shuning uchun ko'ringan gilos yog'ochining kuz bilan sarg'aygan bargidek kumushning zafaron yuzini ko'rdi o'zi uchun emas uning qalbi parchalangandek bo'ldi hozir ul kutilmagan bir jasoratga molik bo'lgan kabi edi kiraymi deb o'yladi bevosita o'zi bilan anglashaymi deb jasoratlandi lekin darvozaning qarshisidagi mash'um tol yog'ochi unga qarab kulgandek bo'lar edi boringiz eshigim yonida to'xtamangiz orsiz ul darvozaga yaqinlashayotgan edi nimadandir cho'chib chetga burildi chunki darvozadan chiqib qolgan ikki kishini ko'rib bularning birini qayin otasi bo'lib chiqmoqdan hurkkan edi haytovur chiquvchilar begona odamlar bo'lib oldinga toba yuriy boshladilar boyag'i orsiz jumlasi bilan uning kelish fikri tamoman so'ngan edi ammo birovlar to'g'risida nima bo'lganda ham bir gap eshitmak havasi tug'ilgan edi bu chiquvchilar garchi qutidorning iti haqida bo'lsa-da bir ma'lumot berarlar-ku deb o'yladi va ularga yetib olish uchun adimlarini kengaytirdi. Ulardan 3-4 adim berida borardi. Baxtga qarshi churq etmaygina ketar edilar. Nihoyat 100 adimcha borgandan so'ng ulardan so'z eshitishga to'g'ri keldi. Birisi ikkinchisiga dedi: to'y bilan nikohni bu kunga qilganimiz yaxshi bo'ldi nima juvonga ham to'y boshqa nikoh boshqa bo'larmidi ha bordi keldi bitta juvon qizi borku munga to'yni boshqa nikohni boshqa qilamiz deganiga hayronman axir qutidor ham baobro' odamda jonsiz bu xabarni eshitgan otabekning hushi boshdan uchgan kabi bo'ldi da adim uzgan joyda mixlanganday qotib qoldi go'yo ustidan bir chelak qaynag'an suvni ag'dargan edilar da butun terisi oyog'iga sidirilib tushgan edi besh daqiqalab yo'l ustida esankiragan hushsizlangan ko'yi qotib turg'ach mashinavoriy birdan yurib ketdi kishining xotinini taloqsiz chiqarib olda bukun eriga ber dedi va telbalarcha nima uchundir kulib qo'ydi o'z Uz o'ziga so'zlanib marg'ilon ko'chalarida tentaklarcha yugura boshladi uning bu kungi holiga qarash yuraklarni yorg'anidek tasvirga ham Kalem küçü acizdir. beshlari bo'lsa-da, havoning bulutlug'i bilan oy ko'rinmas, chin ma'nosi bilan qorong'u kuzning qorong'u bir tuni edi. Bir necha yuz yillardan beri yashab, favqulodda zo'rayib ketgan Xo'ja Maoz mazorining chakalagi bu qorong'uliqqa bir manba kabi edi. Kuchlik bir yil turgan qandaydir bir ishga hozirlangan kabi to'rt tomonga yugurib yurar edi mozor chakalagining bir burchagida tutab yotgan to'nka yonida sochlari o'sib soqolga qo'shilib ketgan bir devona bu mudhish qorong'uliqqa qarshi kurashgan kabi gulxanni yondirishga tirishar gulxan tevaragidan aylanib qo'lidagi kasabi bilan to'rt tomonidan kovlar edi yel borg'an sayin kuchlana bordi chakalak tartibsiz holga kirib ketdi bitta yarimta to'kilmay qolgan yaproqlar shitir to'kilishga oldilar qarg'alazoqchalar ayni uyqu zamonida tinchsizlangani uchun yelga qarshi namoyish qilgandek g'og'u bilan chakalak ustidan aylana boshladilar yel kuchaygandan kuchayib borar va shu nisbatda mozor ichi ham yana bir qat qo'rqinch holga tushardi yel ketma ket bo'kirar bunga chiday olmagan shox shabbalar qars qurs sinar keksa yog'ochlar g'iyq g'iyq etib yolborish tovushi chiqarar edilar yel ortiqcha bir g'azab ustida edi yer yuzidagi tikkaygan narsani bukib yanchib tashlamoqchi bo'lganday pishqirar edi chinorlardan birisini yerni titratib yiqitdi devonaning gulxanni ham to'nka po'nkasi bilan ko'tarib chakalakni ichiga otdi butun mozor ichini o't uchquni ila to'ldirib yana ko'rinishga boshqacha bir tus berdi mozorni bu holga solgandan so'ng go'yo shuning uchun g'ayratlanganday biroz pasaya tushdi och qolgan sher kabi pishqirib kurushlari bosilgandek bo'ldi yarim soat chamasi jonsarakka uchrab uchib yurishga majbur bo'lgan qarg'alar yelning g'azabi bosilganini bir birlariga xabar bergandek g'og'u bilan eski o'rinlarga qo'na boshladilar ko'kni o'rab olgan qora bulutlar ham to's to'sga bo'linib oy ham qora parda ichidan yarim yuzini ochib yer yuziga mo'ralab qo'ydi gumbazning qarshidagi ikki tup keksa chinorning iskelet kabi quruq shoxlariga yel bilan alla qayoqlarga uchib ketgan boyqushlar tupi ham kelib qo'na boshladilar oy parchalangan qora bulutlar bilan bekinmachoq o'ynag'an kabi hali ko'rinib hali yashirinar edi ul yer yuziga kulib qaraganda mozorning chakalak qismiga aytarlik o'zgarish berolmasa da go'riston qismidagi do'mboq qabrlarni va ularning ustidagi marmar qabr toshlarini chuqur bir sukut ichida ekan taqdim qilar edi boyqushlar uyasi bo'lgan ikki tup chinorning qarshisida gumbazga ro'baro qilib solingan ayvon ziyoratxoni bor ammo oy tik ko'tarilganlikdan ziyoratxona ichi qop qorong'i edi chinor shoxlari tasbeh kabi chizilgan boyqushlar bilan to'lgan ular oy nuridan uncha xursand emaslar chunki oy yer yuziga kulib qaray boshlasa ular boshlarini kiftlari ichiga oladirlarda dum dumaloq bo'lib siqilib ketadirlar oy bulutlar ostiga kirsa ular rohatlangan kabi chiq chiq chiq kiki kiki qilib sayrab ham yuboradirlar bu vaqt shu boyqushlar sayrog'i ichidan ingranish kabi bir tovush ham eshitilgandek bo'ladi. masjid minorasidan ruhoniyat yog'dirib munglik azon tovushi eshitildi da uyqu quchog'ida yotgan tabiat uyg'onib javob bergan kabi jong'irab ketdi allohu akbarning so'nggi takrorida otabek ziyoratxona ayvonidan tushdi da shildirab oqib turgan ariq yonida tahorat olishga o'ltirdi bug'i bilan uzilg'an esada yuragining yonishi bosilurluq emas edi ilon chaqqan kishidek dovdir va besaramjon ko'zlari bilan tevarakka bejo bejo nazar tashlar edi nihoyat otasi o'z muddaosiga yetdi qizini yangi kuyovga topshirib tinchlandi kecha kechasi u der edi da mundan keyingi og'ulik haqiqatni bir turlik ham o'ziga olmas va buni o'ylamaslikka tirishib va o'zini alahsitmoqqa o'la tevaragiga bejo bejo nazar tashlar edi endi marg'ilon qatnab yurishlarga xotima berilgandek va marg'ilon ham undan tag'in mendan nima ilinjing bor deb so'ragandek bo'lardi ul xo'ja maozdan chiqib to'g'ri usta alimnikka qarab borar edi va u yerdan otini minib umrlikka marg'ilon bilan vidolashmoqchi edi esa da oshna bir kimsa uning ko'z o'ngiga ko'ringandek va begona rahmsiz bir yigitning quchog'idan qutulish uchun undan imdod so'ragandek bo'lar edi usta alim eshigiga yetayozdi tom bir ma'yusiyat ichida boshini quyi solgan edi o'tib turg'uvchilarni payqamas lahcha cho'g' kabi yonib turgan yurak o'ti bilan sarxushdek edi qarshidagi sodiqning eshigidan chiqg'uvchini ham payqamay qoldi va bir qarab olsa ham tanimagan edi otabek usta alimnikiga kelib kirgach sodiqnikidan chiquvchi homid uning orqasidan qarab yo'l ustida qotib qoldi shokirbekni kecha ertalab chiqqanidan beri daraksiz ketishga tashvishlanib o'ltirgan usta alim uni yo'lakda ko'rishi bilanoq so'radi ey barakalla sizga shokirbek qayoqlarda qolib ketdingiz judayam tashladimda o'zim shokirbek nega bir kunda bunchalik o'zingizni oldirib qo'ydingiz chindan ham ul o'zini tanimaslik darajada oldirg'an o'lat tekkan kishilardek ko'zlari ichiga cho'kib ketgan edi kirtaygan ko'ziga kuch bilan kulgi tusi berdi xo'ja maozga borgan edim ha nima uchun tunashga tunadingiz ko'pdan beri bir tunasam degan xayolim bor edi ha buzrukdan so'ray turg'on tilaklaringiz bor ekanda <laughs> bu vaqt ikkisi ham yo'lakda yurib kelgan oyoq tovushiga qaradilar qo'pol qilib boshiga salla o'ragan ustaga o'xshash rangsizgina bir yigit kirib kelar edi usta alim kelguvchining istiqboli uchun o'rnidan turdi assalomu alaykum ey keling keling usta parpi keling bormisiz siz ham kelar ekansiz a usta barpi o ishlar kattaku usta bu do'konlarni ham qurib yuboribsiz ha do'kon qurganimizga endi o'n besh kuncha bo'lib qoldi fotiha o'qishga kelarmisiz deb kutdim shu choqqacha daragingiz bo'lmadi o'zingizni boshingizdan o'tgan usta birovni kafilini olgandan so'ng ishni tashlab chiqish qiyin jumani sharofatlari bilan oshna og'aynilarnikiga borilmasa boshqa iloji yo'q axir o'zingizni boshingizdan o'tgan ku yo'q yo'q men sizga o'xshab do'kon ustida sira tuxum bosgan emasman simkorni ko'zim qiymaydir desangiz men ishonardim <laughs> bu gapingiz to'g'ri jo'jalari shukr, yildan yilga ko'payib boradirlar hmm. qozonni suvga tashlagan kunimiz janjal <laughs> usta alim dasturxon yozish uchun hujrasiga kirganda usta farfi otabekka qaradi siz qayerdan mehmon toshkentdan e juda yaxshi juda yaxshi qani qani e, yuqoriga chiqing mehmon yuqoriga chiqing otabek rahmat aytib joydan qo'zg'almadi usta farfi uni yana bir qat ko'zdan kechirib olg'ach cho'kkalashini buzib chordana qurib oldi dasturxon yozilib ertangi nonushta uchun damlab qo'yilgan choy olinib kelindi usta alim shokirbekni yuqoriga chiqishga qistasa ham ul kavshini yechmay eskicha o'ltira berdi undan bundan so'zlashib choy ichishga boshladilar usta alim bilan usta farfining so'zlaridan ilgarida bir ustakornikida ishlaganliklari bundan yigirma kunlar burun usta alimning ustakor bilan nima uchundir urushganligi va shundan so'ng o'z uyiga do'kon qurib o'zicha ishlay boshlaganligi anglashilar edi usta farfi undan achchiqlashish sababini so'rasa ham ul qanoatlantirarli javob bermas faqat yomon odam ekan to'ng'iz bilan kifoyalanar edi shu vaqt otabek qo'lidagi piyolasini bo'shatdi da usta alimga dedi endi menga ruxsat bersangiz usta men jo'nayman iye nega tag'in ketmoqchi bo'lib qoldingiz uch to'rt kun turmoqchi emasmidingiz marg'ilondagi ishlarim bitib qoldi o'zim ham zerikib boshladim shunaqami bo'lmasa choy tugalsin shundan so'ng sizga ruxsat usta alim qo'yarda qo'ymay yana bir piyola choy to'ldirib berdi otabekning izn so'rashi bilan bo'linib qolgan savolini usta farfi davom ettirdi to'g'risini aytingchi usta xo'sh nima uchun ustakor bilan achchiqlashdingiz u sizga aniq aytmadimi aytmadi so'rasam gapni boshqa tarafga chalg'itadi iymonsiz aytishga uyalg'on haytovur siz bilan achchiqlashgan sababini so'rasam gapni chetga buradi men xomidning qaynim sayfiga yomon ko'z bilan qarab yurganini sarpar sezib yurar edim urusha turgan kunimizning ertalabida sayfini ilgariroq ishga jo'natdimda o'zim nimagadir urinib shu kechroq qolib bordim darvozadan kirishim ila ishxona ichidan kimningdir yig'lab yolborgan tovushini eshitib ajabsandim ishxona eshigini ochib kirsam iymonsiz xomid qaynimg'i zo'rlik qilib turgan ekan eshik ochilish bilan cho'chib sayfini bo'shatdida menga qaradi men achchig'imdan nima deyishni bilmay otang'a yigirma yillab xizmat qilib nihoyat sendan ko'rgan yaxshilig'im shu bo'ldimi dedim churq etmay chiqib ketdi nimagadir siz karim va ortiqboylar ham ishxonaga kelmagan ekansizlar to'ng'iz vaqtdan foydalanib sayfiga yopishgan ekan mana oramizdan o'tgani shul ablahiy uning orqasidan men ham sayfini olib chiqib keldimda ikkinchi uchrashmay uyiga do'kon qurish harakatiga tushdim bu padar la'nat hali shunaqa ish qildi dengchi ha o'zi odam emas hali bu uni hunarlarini eng pachag'i badbaxt aqllar ishonmaslik darajada bo'lgan har bir yomonliklarni qilar ekanki biz bilmas ekanmiz bu qanday homid qora cho'tir kishi emasmi men hali uni qo'shningiz uydan chiqqan holda ko'rgan edim ha o'sha o'sha iye siz uni qayoqdan taniysiz uning bilan allaqayerda so'zlashganim bor edi bo'lmasa uni qo'lansa so'zlariga xo'p zavqlangandirsiz assalomu alaykum assalomu alaykum va alaykum assalom keling uka keling assalom kecha sizni kuta kuta oshlarimiz sovib qoldi be aka men bu kungami deb o'ylabman ha bugun kechasi hammomning og'ilida birovni o'ldirib ketibdirlar siz abdulla qodiriyning o'tgan kunlar romani asosida tayyorlangan adabiy radio teatrining to'qqizinchi qismini tingladingiz ssenariy muallifi va rejissyor rustam qurbon ovoz rejissyori nabijon hasanov bastakor mustafo bafoyev ovoz sozlovchilar klara yoqubova hamda farida muhammadjonova matnlarni oqqa ko'chiruvchi rohatoy xudoyberganova maslahatchi نعمت دوست خوجایف محرر تایر یونس بدی رهبر شاعر یوسف بود